Neka je salavat i salam na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, odabranog Resula, najboljeg imama, najboljeg veroučitelja, u svakom pogledu najboljeg, sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Draga braćo, Kaže Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u vama dobro poznatom hadisu koga bileži i Buharija i Muslim koji govori o sedmorici ljudi ili sedam kategorija ljudi koje će biti u vladu kada neće biti drugog vlada sem Allahu a hlada džene wa ala. I ovo će biti predmet novog ciklusa u kome ćemo za Allahu te barake wa ta'ala pomoći u sedam hutbi pokušati pojasniti ili približiti ovih sedam kategorija da razumijemo i da po tom radimo i da molimo Allaha te bareke u ta'ala ako nam ne bude u prilici da imamo svih sedam ovih kategorija kod sebe ne budemo sedam ovih ljudina onda bar da budemo jedna kategorija kojom ćemo uz Allahu te bareke u ta'ala pomoć biti u hladu na sudjeme danu kada neće biti drugog hlada. Draga braćo, ovdje se spominje hlad. Arabi dobro znaju šta je vrijednost hlada. Oni koji su na posebnim, ekstremnim temperaturama, oni znaju cijeniti hlad. Dunjalučki, a zamislite onda ono svjetski glas. Jer kada se kažu Adisu da je to glas, to je glas sudnjega dana. A mi znamo u Kur'anu da Allah te barke o ta'ala je na razne načine nazvao sudnji dan. Svi ti, sva imena sudnjega dana su prilike imena koja na neki način ozbiljavaju situaciju. Nema tu nikakvog umiljavanja. To su imena koja su jako zvučna. Da probude i ljude i čine. One koji će se okupiti na sudnjeme danu. Da je to veliki dan. Da je to sudnji dan. Da je to dan dina. Da je to dan stajanja. Da je to dan polaganja računa. Da je to dan odvajanja istine od lažih da je to dan velikog strahovanja, kada će ljudi izgledati kao da su pijani, a ne, nisu oni pijani, nego je Allahova tebareke wa ta'ala kazna i prijetnja toga dana žestoka. Pa zamislite i predstavite sebi, kao što je došlo u rivajetima, da će ljudi na sudnjeme danu, prvo što će doći goli posti i neođerašeni. Pa Aisha radijallahu ta'ala anha naša majka pita Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam o Allahov poslaniće ljudi, žene, kad se kaže ljudi, misli se i žene, goli kosti i neočerešeni na na danu, zar se neće jedne i udruge zagledati? Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam o Aisha, Tegoba toga dana će biti preokupacija. Strah toga dana neće ljudima dozvoliti da im to naum padne. A mi znamo i na Dunjaluku, kad se čovjek šokira strahom, napadne mu ta njegova prva ili zadnja ljubav, napadne mu njegova bračna noć ova ili ona, ili njegovo ugodno auto, ili njegovi meta, ili njegovi sinovi, ili njegovi prijatelji, ili njegovi položaji, ili njegovi ugledi, i njegove večere i ruci, ništa mu tada ne može napasti. On je šokiran dunjavučkim strahom, a zamislite onda strah sudnjega dana, je ume vrnu vrhu min ahi, kada će čovjek od vrata svoga bježati, u ummihi u ebi, i otac i majka bježat jedni od drugi, o sahibe i u adeni. I strah će bježat jedni od drugi. Toliki strah. E to je sudnji dan. Što nije naša tema posebna u ovom ciklusu, ali želimo samo da se prisjetimo. E na tom sudnjem danu, kada će ljudi biti u znoju kako je došlo u rivajetima, sa odla njihovim grijecima, pa neki će se tušiti u znoju, A nekima će znoj biti do stopala, nekima do koljena, nekima do pojasa. A sunce se približi pedan od ljudskih glava i u tom danu koji će 50.000 godina trajati. A mi nikako da dokućimo je li to 50.000 godina dunjavučki ili ahiretski. U svakom slučaju, koju god bi verziju uzeli, to je zaista nešto strašno i dugo. E u tom danu Allah se bare u ta'ala nudi hlas. Sebatu li je zildu u muhullahu bi zildin, jeume la zille illa zildu. Kada će Allah žele šanu sedam ljudi, Ode kada se kaže sedam ljudi, to jeste sedam kategorija ljudi. Staviti u hlad, kada nema drugog vlada, sem Allahova tebare kevo ta'ala vlada. Ovdje još jednu korist razumijemo. Koga Allah žele šanuhu, stavi toga dana u hlad, on iz hladovine ide u žitke, ne može iz hladovine ići u džahennem. Jer se ovdje ne govori o džennetu, ali se podrazumijeva koga Allah subhanahu wa ta'ala toga dana stavi u jednu od ovih kategorija ili blago onome ko bude u svih sedam kategorija pa da Allah Đelešanu počne i spiti kasni i patni velaja toga dana i stavi ga u hlad kada nema drugog hlada sem Allahova hlada pokušajte ovaj dunjalski hlad premestiti na sudnji dan i pitajte sebe ima li u njemu hladovine. Zato se ovdje ističe dan kada neće biti hladovine osim Allahove hladovine. Znači hladovina koja odgovara tom danu pod ovakvim ekstremnim okolnostima koje, će, koje nosi sa sebom sudnji dan. Toga dana će Allah Želešanu tim kategorijama kazati uđite u moj glas, to jeste, bit ćete spašeni Pa prvo što kaže poslanik alaih salatu wa salam, el imamul adil, pravedni imam. I danas nećemo dalje otkrivati, ostaćemo, ostaćemo kod ovoga. Prvo znači koga će Allah te bareke wa ta'ala, draga moja braćo, toga dana odabrati među ljudima, a ljudi su u različitim kategorijama. Jedni su učeni, drugi su bogati, treći su sromašni, Jedni su jaki, drugi su slabi. Jedni su djeci, drugi su crnci. Ovakvi onakvi. Prva kategorija koja će biti odabrana i ti ekstremni uslova toga dana jeste pravedan vladar. Pravedan ima. Draga moja braćo, Allah te bareke ta'ala je pravedan naredio je da se pravedno postupa. I da kogod bude nešto predvodio, a svi ljudi definitivno su imami u nekom od svojih područja. I zato kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam Kullukum ra'in wa kullukum mespunu na ra'ijeti I svi ste vi pastiri, svi ste vi imani I svi ćete biti pitani za svoja sada. A onda kaže el imamu ra'i wa maskunun an ra'iyatihi. A imam je onda isti je posebno po kategorijama. A imam je pastir i on će posebno odgovarati za svoje stado. Draga moja braćo, riječ imam je došla od emane. Neko ko ide naprijed, neko ko se istura i stavlja naprijed neko ko predvodi, taj ko predvodi mora da zna da može da bude jedno od dvoje, ili pravedan ili nepravedan. Ne može biti između toga. Zato je borba da se bude pravedan. I Allah u tom pogledu naređuje pravednost pa kaže إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون زيت الله نرجوه زيت الله نرجوه da se pravedno postupa i da se dobročinstvo čini, a pogotovo prema bližnjima, وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِ A zabravi je razlaz, griješenje i neprijateljstvo. Eto tako Allah Đelešanu upozorava, savjetuje, ne bili se prisjetili. Ova pravednost je naredba od Allaha tebareke wa ta'ala. Ova pravednost je naredba od Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ovo je šart imameta ispravno. Nema koristi od imameta ako čovjek ne bude pravedan. Draga moja braćo, da nije ova vjera počela pravedno. Šalje Allah te bareke mu ta'ala iz svoje velike pravde. Šalje nam najpravednije čovjeka svih vremena. Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A nakon Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem i njegove medrese kroz koju su prošli njegovi, njegove softe i njegovi imami, onda gledamo odraz te pravde. Pa zašto mi kažemo i zašto nam je naredio Muhammed sallallahu alaihi ve sellem kada nam je kazao Alejkum bi sunneti, držite se vog sunneta. Šta? sadržava sunnet. Zato nije između ostalo i pravda. Šta se sunnetom može naučiti ako to nije pravednost? Pravednost prema svakom. kulli haqqin haka da svakom dadneš njegovo pravo. Aleikum bi sunneti. O sunneta hulefair rašidin el mehdiine min ba'di. A zatim sunneta moji pravedni odabrani halifa posle mene. Abdu aleha bin nevađer. Držite se kao putnjacima da ste to zagrizli. Čega da se držimo o Allahov poslaniće? Čemu se ovde, šta se ovo naređuje? Naređuje se pravda. Da se držimo ti i mama i njihovog sudneta zato što je poslanik Islama svojim riječima koji nije govorio po herojima svojim nego po objavi koja mu se dostavlja, posvjedočio pravednost ovih imama. I zato mi kažemo, četvorica Hulefajr Rašidina, četvorica pravednih imama, a onda se učenjaci različni pa jače mišljenje da je Omer ibn Abdul Aziz peti pravedni imam, a onda više nema koncenzusa onda nakon toga imaju imani halife koji su imali i pravednosti iz uma pa će nam svima Allah tebareke wa ta'ala suditi na sudnjeme dana. Pogledajte poslanika ali salatu selam možemo li u njegovom životu naći negdje da je nekom je zulum činio. Allah tebareke wa ta'ala kako je došlo u hadisu u kuciji harrama dhulmehu ala nefsi وَجَعَلَهُ مُحَرَّمًا بَيْنَكُمْ فَلَا تَظَالَمُوا Allah je sebi zabranio da nasilje čini. Inna Allah la yadlimu ahada i zato Allah odgovorno tvrdi da nikome neće nanijeti nepravdu. Mali hadar kitabi la yugadiru sagirete ola kebirete ila ahsaha wa wajedu ma'amilu hadira wa la yadlimu rabbuke ahada. Šta je u ovoj knjigi? knjiga sudnjega dana, koja je sve pobrojala i ništa nije izostavila. Ona jazlimo robbuke ahada, a Allah nikome nepravdu tu nije na namio. Samo je pobileženo ovo što si ti, a od Allahove pravde je i to, da ti je šest sahata ostavio prilike nakon učinjenog svakog lošeg djela, da se pokaješ, da se to ne upiše. Ali ti nisi tako gledao u Tak ti koba jagi nisi znao ustahat. Pa je Allah naredio da se zapiše. I ko je sad ovdje valim? Sam si prema sebi danio zlum. Sam si prema sebi nepravedan. Zato što odgađaš te obu ne šest sahata, nego šest stoljeća ako možeš. Ili 60 godina ako se prevede u ljudski život. I opet i tada kažeš, mo ima još vremena. Ko će ići mlad na hađ? Valja hađ održati. I ono što mi svakodnevno čujemo, la haula wala kuvata illa billah. Pogledajte onda pravednosti Ebu Bekra radijallahu ta'ala anu. Kada bi o bilo kojem halifi, draga moja braćo, i o njegovoj biografiji pravednosti govorili, ne bi vi mogli ovaj ciklus završiti u sedam hutbi ali se samo prisjećamo Ebu Bekra Siddiha radijallahu ta'ala anhu. Pravednost u najtežim momentima. Zamislite kada se udari na čast jednog čovjeka i na čast njegove čerke, naše majke. I pored toga Ebu Bekr kao čovjek ponijelo ga to, ali ga Allah upozorava da i dalje nastavi dobročinstvo prema onima koji su dojuče govorili protiv njegove čerke. Otkud ovo ako nije od pravde Islama? Muslimani su takvi, oni mogu da opraštaju, moraju da praštaju i da traže da im se oprosti. A munafici su takvi i stavfir lehum, a ulem te stavfir lehum. Lej jav lehum. Molio ti da se oprosti molio za njima da lejao fir Allahu lehum. Inna Allahe la jehdi l'kom al fasikin Za munafike ti molio da im Allah oprosti. Ili oni molili, neće im Allah oprostiti. Zašto? Zato što oni nered siju po dunjavuku. I vidjeli ste u ovim danima kako su monatici lijepo pokazali ono što je u njihovim prsima. Čak mnogi oni koji velike doktorate nosi, Dobro su se pokazali i pokazali su svoju nepravdu, a nepravdu. Ovih dana smo mogli vidjeti ko je od imama pravedan. Ima li medrese Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem? Ima li medrese Ebu Bekra međunima? Hajmo malo do Omera radijallahu ta'ala anhu. Tog pravednog halife za koga kršćani tako kažu. Došla je delegacija iz Šama, tražeći to pravednu halifu. Pa su ga našli po jednom palmom spava Kajmunu. Pa su tada u stihu kazali Inneke imamun adil. Evo inneke adilte fe eminte fe limte. Zaista si ti, kaže, pravedan. Pa si onda siguran. Pa si onda zaspod. Zašto danas ljudi imaju po 5-6 brava na vratima? Zašto imaju video nadzori paša do kokuće i pretkućom i kući? I na dvije noge na četiri da ih čuvaju? Zato što znaju u dubini svoje duše da su nepravedni. Da čine nepravdu i sebi i drugima. Kako takvi onda mogu ukazati? Kako mogu na dunjalu kuraha dihati? A kako će onda tek teško dihati na sudnjeme danu, koji će 50.000 godina traje, draga moja braša. Pogledajte Omer radijallahu ta'ala anhu i njegove pravde da u njegovo doba toliko se je pravda raširila da je zadnji kršćan na kraj svijeta mogao naći svoje pravo. Pa je došao jedan krčanin iz Humsa, grada koji je danas okružen najopasnijom šiitskom sektom, koja se u Nusajrije zovu, koji ubijaju Ehl Sunnet, slađe nego što mi više ne ganjamo. Kada je Halid Nuvalid ušao u Homs i unio svjetlo Islama u njega, svikla mu se jedna kuća jednog kršćanina koja je bila u centru Humsa. Pa mu je predložio, jer je ta kuća smetala, trebalo je napraviti veliku džaviju. Pa je volio kršćanina da mu napravi puno bolju kuću i veću, samo da tu sruše da bi se džavija postavila. Pa kršćanin po kršćanin. Nema koji kompromisa. Nije se složio s tim, a onda prevladalo kod Halida, Pa živ bio ja ti svašta nudim, a ti nećeš. Ti si onako ovaj ili onaj, porušio je tu kuću, naprijeo mu na drugom mjestu. Ovaj zna da u Medini ima pravde. Poslao je svog sina, samo na jednoj ciglici je napisao ono što je u svojoj duši od te osjetio. Pa je taj došao iz Šava, pjehe, ni avionom, ni turskom, ni sirijskom agencijom odletio. Nebo je odšao pješice i našao pravednu kalifu. Ti danas kad bi pošao da traži bilo gdje pravdu, samo kontaž će glava ostati na ramenima. Jer vidiš da je nema ni u džamijama. Umjesto da džamijski golubovi budu pravedni, i da oni pravedno nasuđuju, uđeš u dijalog sa nekim našim starim ađom i on ne zna ni federalnu, ni državnu, ni ovu, ni ovu televiziju gledat kako treba i prvo pitanje kad te vidi s bradom, kad je vidiš šta su vehabije uradile. I vidiš šta radi žena pod hijabom, kako se ona, kako ona izaziva, biva, trebala bi se razgoličiti, pa da nikakvih problema više nemamo. Da nam sve žene budu konobarce i javne, rospije pa da onda bude red koba jagi u Bosni i Hercegovini. Upravo što danas imamo. Ali ovo je operisano od reda, ovo je pravi nered. Da vam skratim, pa je Omer radijallahu ta'ala anhu primio imao pravednosti do kraja, saslušao ga kršćanina i samo sa druge strane napisao na istoj cigli Adam tara kejfa fa'ala rabbuke bi ashabil fil. Biva Halide, dobro porazmisli šta je Allah Đelešanuhu uradio sa slovovima ko je štitio kjavu kad niko je nije mogao zaštititi. Pa je Halidu bilo jasno, džanija uzela maha, treba se pokriva a glavni majstor Halid ibn Velid naređuje da se ruši sve odreda. Ne mogu ljudi da razumiju. Pa i tom kršćanu postane nešto nejasno. Kaže, pošte sad rušiti džaviju. Pa kaže, tako je naredba iz pravedne Medine došla. Pa je onda pristao na kompromis da nastani tu novu kuću koja je bila hotel sa pet zvjezdica na odnosu njegovom šuparu koju je prije toga bio. To jedino ima u pravi slama. Ali je radi Allahu ta'ala anhu, pored toga što je imao veliku bitku sa Haridžijama, pored toga je bio pravedan. Pitaju ga, ko su ti ljudi, šta oni to rade? Kaže, hum ihuanuna babavu anejna. To su naša braća koja su se osilila protiv nas. Osman radi Allahu ta'ala anhu, želeći da ne bude upisan kao nekakav nepravednik. Tijelo je da bude ubijen kao matlum i tako je i bilo dok je ubijan krv je tekla po Kur'anu, ali je volio da ode njegova krv, nego da se prolije krv muslimana. Ovakvi imami mogu ući u historiju i ovakvi imamima će se pričati do sudnjega dana. Molimo Allaha tabarake wa ta'ala dovom, Rabbena heblena min ezvađina wa dhurrijatina kurrata ajun, vođa'alna lil muttaqina imama. Gospodaru naš, daj nam čestitost u našim ženama, i u našem porodu i daj da se drugi u nas u pozitivnom smislu ugledaju ili u drugom vidu prevoda daj da budemo predvodnici bogobojaznima na kulu kao li hada ostavila li u nekom vastavfiruhu innehu huo gafuru rahim u ahiru da'avana an ilhamdulillahi rabbil alemin الحمد لله رب العالمين الآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء وخاصة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين Polako, draga moja braćo, vidimo da dolazi do svjetla Islama koga je Allah te bareke wa ta'ala zagarantovao da će ga biti do sunnjega dana. Ovo što vidimo na pozornici Dunjaluka, a sad je ono što je najavio poslanik kada je salatu wasalam, kada je kazao u hadisu, koga imam Albani ocijenio sa ispravnim sahihom, sa ispravnim lance prvodstvaca, kaže, bit će poslanstvo koliko Allah hoće i prestaće. Biće će hulefaj naši koliko Allah hoće i prestaće. Biće dinastije koliko Allah hoće i prestaće. Biće silnici vladari koliko Allah hoće i nestaće. A zatim će se ponovo vratiti hilafet ala nehđin nubuve na principima poslanstva. I to je ono o čemu se mi nadamo. Jer ćemo u ovome hilafetu naći upravo ovo o čemu govorimo. A bi fatlillahi azzavu džel Evo svjedoci smo ovih dana ili ovih mjeseci kako ti silni vladari, ti silni imani skončavaju na najružniji i poniženiji način. Pogledajte šta se desilo Aratskom Hitleru u Libiji. Pogledajte šta se desilo Gajri Mubarek u, Misru. Pogledajte Zajnul Abidina kako je ganjao avionom gdje bi našao smještaj za svoju glavušu Tako će biti sa onim divljakom u Siriji i ostalim divljacima koji predvode i muslimane i ostale. I vidimo i na zapadu, pored toga što su nevjernici, zulom mu dođe kraj. Pa taj Berlusconi, za koga kažu da je nasljednik svojih pradjedova, Mussolinija i ostali, u svojoj nepravdi i zulumu, i vođa glavne mafije svjetske, upravo je davo najveće utočni, utočište i u velikom savjezu bio sa Gaddafijem i drugima, ali svemu ima kraj. Zato Allah te bareke u ta'ala kaže da yu'til mulke men yasha daje vlast kome hoće wa tanzil mulke min men tasha a čupa vlast od koga hoće to je Allahovo pravo i vidimo da će ta vlast biti počupana. Jer nepravda, draga moja braćo, Allah te bareke o ta'ale as-sabur, onaj koji najviše strpljenja ima. I ovo će nestati i doće ponovo pravda koja se mora proširiti dinem dunjavka. I na kraju, ono što nas u ovim momentima po najviše interesuje, jesu osnovne čerije iz kojih mora izaći pravda. A to su naše džanije, to su naši mesđidi, to su ljudi koji govore bismi din, u ime dina, i koji kažu da imaju legalno pravo da tumače din. Ni i sebe pozivamo da pravedno govorimo, da pravedno postupamo, da se na pravdu pozivamo, da se za pravdu zalažemo, da se žrtvuje i život i metak, da pravda dunjalu poglada, a nema pravde osim u Allahove knjigi i sunnetu Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, sve je ostalo zaam i obmana. Pa zbog toga, ako želimo da promijenimo sebe, i ako želimo da promijenimo narod koji je s nama, izažemo iz ovoga mraka, na svjetlo, moramo se pozivati na pravdu, moramo pravedno govoriti, a pravedan govor se ogleda da kažemo kala Allahu wa kala Rasul, rekao je Allah i rekao je njegov poslanik, ovako je uradio Allahov poslanik. Pa biva gdje ne nađemo Allahov poslanika, znači to nije din. Nećemo poslanika naći da je ostavio ova svijetu da se hoda po turbeta. Nećemo poslanika naći da hvali najveće nevjednike Dunjavuka. Nećemo naći poslanika sallallahu alaihi ve sellem da sjedi sa ženama i da broji njihove zube i grudi. Nećemo naći Ebu Bekra i Omera da prave cirkus od ove vjere i da prave biznis od ove vjere i da ne smiješ umrijeti ako dobru šarenku. U dobroj šta li nemaš? Zato se pozivamo na pravdu. Moramo pravedno govoriti. Ovo je pravedna vjera koja nikome neće nepravdu nanijeti. I kada se je našao židov u sudnici, kod kadi je muslimana Šureha, vidio je tu pravdu. A s druge strane je halifa bio Alija radijallahu talanu. Zavisi danas, ako te neko tuži, ko ima pod tirom vezu, u nekakvoj tamo instituciji, znaj da si dojnik. Ako te neko parniči, a ima samo više para od tebe, znaj da te ne treba da čeka. Zbog toga, zašto nam je hal ovakav i bit će još gori? I evo vidimo kako nas Allah kažnjava, novembar mjesec, draga braćo, ili bolje kazano zadnja trećina novembra, a vode hama nigdje nema. Za kratko vrijeme ono što čuli nekada se govori da će veliki ratovi biti za vodu, oni su već počeli. I oni u velikom mahu ili oni u velikoj mjeri uzimaju maha. A gdje su druge kazne? Gdje su druge katastrofe? Gdje su drugi musimeti koje deveramo? Zato je izlaz i nama i drugima da pravedno postupamo naš narod kakav takav, on se veže ovako ili onako za ove džanije i za mesiđide. Pa tim ljudima trebamo pokazati da u nama vide Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu, da u nama vide Omara radijallahu ta'ala anhu, da u nama vide Ali Osmana i druge, druge pravedne imame, a da ne šapuću po čoškojima ko nas ovo predvodi, kakva li je ovo mafija i kakav je ovo kaum koji samo što stavi nekakvu satelitsku antenu bijelu na sebe, odmah može da predvodi i može da govori i ne smije ga nikom pitati otkuti to ili otkuti taj dokaz, ima li to našem dinu, ovako je i ovako je naša tradicija. Neki dana gledam na internetu povodom ove velike hajke, neko se sjetio da prikaže Bošnjake prije 100 godina i dole stavio da se razmišlja, pogledajte kako se izgledale stare vehabije. Pa ćemo zaista tamo imati šta da vidimo. Naše ađe, koji nije da su nosili samo povijest članka, nego ispod koljena, u pobosanski, hladnoća i zima, a žene su bile po zarovima kao da su tada i Saudijske Arabije ove žene. I tako je sve ostalo, čak kada su muškarci nazadovali i brade pobrijali i brkove zadili i Austro-Ugrska odjela obukli i dalje je nikad prosperirao na ovim prostorima dok zloglasni mason Tito nije došao a prije toga dobro mozgove mnogima na ovim prostorima uprljao i danas kada razgovaramo s ljudima, kao da ne znaju koji je, koji je rodio. Kao da je koka rodila i da sa vrbe sišli, zaboravljaju kojim je dedo i nana bili i kakvom su, u kakvom su dijelu bili. Zato moramo mi koji predvodimo narode i koji ljudima govorimo dobro pogledat se na špiglo i pogledati u imansko špiglo i vidjeti šta nam to nedostaje. Jer ovo je, ako Bog da ka kvalitetu, kvalitetu će se brzo planeti džemaza, neće moći predvoditi muslimane, osim onaj koji je bolji od nje u svakom pogledu. Molim Allaha te barakevo tala da nas takvim učini, da pravedno postupamo, da pravedno govorimo, da za sunnet se zalažemo, da po Kur'anu živimo i da Allahovo svjetlo uzdižemo, makar ne bilo pobolji nevjednicima, kjadbirima, odmetnicima i svim onima koji sebi ne žele dobro i koji neće ni u dunjaličkom hladu sebi naći hladovine, a kamo li na hladu ili u hladu sunnjega dana.